فوزا عظيما اخوات في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتكفوا الإسلام نكوسيني كما نبتكيوا kuhusia نكويبا kuipa nasaha nafsi yangu mwanzo ya لكم la kumcha Allah وفي خطبتنا اليوم نتكلم عن علاج كسوة القلب كتك خطبة يتو إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تتزمزي كسيانا نتيبا يا مغونجوا يا مويو يا معنوية سيو حسية كما فيلي كومنا مايني نانين مويو كما أنا أمراض القلوب معنوية مراضي ينيويو كما أنا يعني كما فيلي كوانا شاكا ندين يا الله kuwa na wasiwasi na kitabu cha Allah, kuyatilia shaka mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, kuwa na wasiwasi na ndugu zake Waislamu ambao wako katika manhaji ile kwa moja. Hii ni katika sehemu ya maradhi. Vile vile tiba yake ni ipi? Ilaju kaswatul qalb, tiba ya ugumu wa nyoyo, na nyoyo zinatofautiana ugumu kwa kadiri ya maasi ambayo mtu anayafanya, na hakuna aliyetengenea moja kwa moja kwamba huyu yeye hana maasi yoyote Muislam yuko safi, hana maasi yoyote. Hilo jambo kamwe hutolikuta, hakuna asiyekosea. Kullu bni adam khataun wa khairu khataina atawabun, kila mwanadamu mtume ya Allah anasema ni mwenye kukosea, ni mwenye kufanya makosa kwa kadiri ya imani yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na walio wazuri, walio bora katika wale wakoseaji ni wale wenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadamu wote wanakosea, muislamu yoyote anakosea, hata awe ni nani. Almasum mulmalaika malaika wannabiyun walmursulun, waliohifadhiwa na makosa kutokosea ni malaika wa Allah na manabii na mitume wa Allah, wao wamehifadhiwa kutoingia katika makosa yoyote. Hata ikionekana kwa mtazamo wa kibinadamu kwamba mtume fulani alikosea basi ilikuwa ni mafunzo, sikukosea kule. Lazima aingie katika yale ili Allah aufundishe umma wake mtume huyo. Waliobakia wote ni wenye kukosea na nyeo zao zinakuwa na kasawa kakadiri ya maasi waliokuwa nayo. ndio maana utaona kwamba katika Uislamu Allah akatutahadharisha sisi waumini Waislamu tusije tukawa kama Mayahudi, na akatupa tiba ya maradhi ya maanawia Allah subhanahu wa mpaka Allah anasema hivi haujafika wakati tu lam yani lilladhina amanu hivi bado haujafika wakati tu kwa wale ambao waliamini an takhsha qulubuhum li dhikrillah hivi haujafika tu wakati wenye uzao wenyenyekea kwa Allah wa kumtaja Allah wama nazala min alhaq baada haujafika wakati tu waumini hawa kunyenyekea nyeo zao katika jambo jingine, jambo la pili, kunyenyekea katika yale ambayo yameteremka katika haki. Haqu huwa alquran wa kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa alhaq. Haq ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na haki ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyo sahihi yaliyopokelewa kutoka kwake. Hayo ni haki, hayo ni sawa sawa na Qur'an. إنما أوتيت القرآن ومثله معه ممن نمبوا قرآن نمثان قرآن يعني من نياك متوم صلى الله عليه وسلم ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب نولا وسيو وميني كما وليمبا ولقوا كتاب من قبل وكونما يعني ما يهودي نما نصارى فطال عليهم الأمد ها ولقوا كتاب ما يهودي نما نصارى أولي رفوك قواه أمري الأمد العمر umri ulirefuka, badala ya kutarajiwa kwao kwa kurefuka umri wao nyoyo zao zueleini, lakini fakasat kulubuhum, ikawa ndio sababu ya umri kurefuka kuwa ngumu zaidi nyoyo zao. Wa kathiru minhum fasikun, na wengi mno miongoni mwao katika Mayahudi na Manasara walikuwa ni watu ambao wenye kutoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakasat kulubuhum, nyoyo zao zikawa ngumu fahiya kalhijarati au ashadu kaswa, kwenye aya nyingine, nyoo zao zikawa ni ngumu zaidi kuliko mawe, kama vile mawe. Fahiya kalhijara au ashadu kaswa, ugumu wake ukawa kama mawe, na sote tunafahamu ugumu wa jiwe. Basi nyoo za Mayahudi ni ngumu zaidi kuliko hata mawe, au ashaddu kaswa, au ngumu zaidi kuliko hata hayo mawe. Wa minhum fasikun, na wengi miongoni mwao Mayahudi walikuwa ni watu waliotoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala faman ibtulia birrani au kasawa alqalb, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemjaribu moyo wake ukawa umefanya kutu umeziba wote, au kasawa, au ukawa una ugumu fulani, au ukawa una ukungu fulani, au ukawa una vumbivumbi. Maana nyoyo za mumin, moyo wa muislam mumin wa kweli haufikii katika rani. Kwenye hadithi ya mtume ya Allah ran inakuwa ala alkafirin, juu ya makafiri ndo nyoyo wote uziba na vumbivumbi vumbi, na ukungu huwafika almuttaqun, wale ambao wenye kumcha Allah, wazuri, watu wataa, watu wa dini, basi hupata ukungu nao vile vile hao. Na mambo fulani mtu akiwa nayo, basi ukungu atakuwa nao wambali sana hivi, kama kwa na wasiwasi na ndugu zake, kutowaamini, kujiona kwamba ndio yeye tu, kwa bali hufanya vumbi, hufanya ukungu au kupata alghubara vumbi likawa kuna vumbi fulani katika moyo wake ambalo huwapata almuttaqun almuqarrabun watu ambao wenye kujikurubisha kwa Allah wazuri wa taa basi pia wanaweza wakapata vumbi vumbi katika nyoyo zao yote haya ni katika aina ya maradhi ambayo muislamu mu'min anatakikana ajitahidi kwa kadiri itakapokuwa usafishe moyo wake huo kwa usafi ilaju kaswatul qalb tiba ya kutibu maradhi hayo. Miongoni mwa tiba hizo, fa alaihi an yubadira, ajilazimishe muislamu huyo kila wakati akimbilie biilaji dhalika, kutibu ugonjwa huo wa ugumu, kasawa, ran au tibu, bikathrati tilawati alquran, wala sizarau akithirishe jambo la kuisoma Qur'ani sana, akithirishe sana kuisoma Qur'ani ma tadabburihi pamoja na kuizingatia Qur'ani, kwa sababu Qur'ani si maneno ya mwanadamu yale. Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha huwa aqidatu ahli sunna wal jamaa, aqidatu sahaba, itikadi ya masahaba, itikadi ya maimam. Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote atakayesoma basi moyo wake utasafika moyo wake utasafika mwenye kuisoma Qur'ani, kwa sababu yale si maneno mwanadamu, ni maneno ya Allah. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه na iwapo yoyote katika washirikina awe Muhammad atataka umlinde kutokana na mashambulizi makali ya masaba wapige mayahudi na makafiri katika ghazwa. Mshirikina akauona ule moto mkali kutoka masahaba, kuna hapa sio pale pa kuchezea, nitakufa sasa hivi. Akaja kwako wewe, anataka ulinzi, faajir, mlinde lakini kwa lengo hata yasma aendelee kumlinda mpaka ifikie mwisho apate kuyasikia kalam Allah maneno ya Allah yani Qur'an thumma ablighu ma'amana kisha mfikishe pahala pa amani yamekuwa hayo kwa sababu wao ni watu wasiofahamu hawa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah wanataka wayabadilishe maneno ya Allah Qur'an kalamullah ni maneno ya Allah غير مخلوق ولا يقوم Qur'an Qur'ani haikuumbwa si kiumbe, na lau kama Qur'ani ingekuwa ni kiumbe mastaadha bihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam, mtume asingetaka ulinzi kwa kutumia Qur'ani ajilinde, kul a'udhu birabbin nas, kul a'udhu birabbil falak. Asingetaka ulinzi katika Qur'ani kwa sababu mtume yuko mbali sana na kutaka ulinzi kwa kiumbe yoyote. lau kama Qur'ani ingekuwa ni maneno tu yoyote yale si ya Allah asingetaka ulinzi mtume ya Allah hii ni kuonesha kama Qur'ani maneno ya Allah na si kiumbe Qur'ani si kiumbe kwa hiyo tiba ya kutibu moyo wako mwislamu kutokana kasawa yoyote ni kujilazimisha kuisoma Qur'ani kwa wingi kujilazimisha kuifahamu maana ya Qur'ani kwa sababu yale ni maneno ya Allah mwenyewe moyo wako utasafika bikathrati tilawati alquran watadabburi maanihi, na kuizingatia maana yake. Fa innahu shifaun lima fi sudur, Qur'ani ni tiba kwa yale maradhi yote yaliyomo ndani ya nyoyo. Baadhi ya maulamaa wakasema sio maradhi tu ya maanawia, hata maradhi ya hisia vile vile. Kuna vitu vinamsumbua ndani ya moyo wake, maradhi madaktari wameshindwa, basi naam, Qur'ani itatibu maradhi yake Kwa ushahidi wa aya Qur'ani, ya ayuha nnasu kad jaatukum mauidhatun min rabbikum enyi watu yamekujilieni mawidha kutoka kwa Mola wenu washifau lima fi sudur na poza la kutibu maradhi yale ambayo yaliyomo ndani ya vifua zenu vifua vyenu wa hudan na ndani ya Qur'ani mna mwongozo wa kila kitu wa rahma ndani ya Qur'ani mna rehma nyingi sana lilmu'minina kwa watu waumini wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wanunazzilu min alquran na tumeshusha sisi katika Qur'ani ma huwa shifaun wa rahma yale ambayo ni poza na rehma lilmuminin kwa umini wala yazidu dhalimina illa khasara na wala qurani hiyo haituwazidishia madhalimu wasiyoamini qurani isipokuwa ni khasara tu kul huwa lilladhina amanu hudan waambie wale ambao walioamini ndani ya qurani mna mwongozo wao wa sifaa na tiba ya maradhi yao mbalimbali walladhina la yu'minuna fi adhanihim waqr na wale ambao wasioamini katika masikio yao na uziwi wa huwa alaihim ama na hiyo Qur'ani imewafanyia upofu, hawaoni chochote ndani ya Qur'ani. Ulaika yunadauna, hawa kama kwamba wanaitwa min makamin baidin, kutoka sehemu ya mbali sana, na wao wako mbali. Mtu anaita eh, fulani we, je, atasikia mtu huyo? Hiyo Qur'ani mafunzo yake yako karibu sana, elimu yake yako karibu sana, lakini kwa mtu ambaye ni kafiri kwa Qur'ani, hata awe ni msomi kiasi gani, itakuwa sawa sawa ni mtu ambaye anaitwa kutoka kwa mtu ambaye yuko mbali, na mtu huyo, anaona kivuli kile na kule kubaya sana, mtu fulani, wa usende huko huko kubaya, atasikia wapi?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 lakini kuwa kwake kuko mbali sana. haihata haihata lima tuadu, mbona yamekuwa mbali sana, tena yamekuwa mbali sana hayo ambayo umetuahidi in hiya ila hayatuna dunia, hayakuwa isipokuwa ni maisha yetu haya ya dunia, ni haya haya tu namutu wanahya, wengine tunakufa na wengine tunakuwa hai. Wama yuhlikuna illa dahr, hakuna kinachotuangamiza na kutufanya tufe isipokuwa ni mzunguko mpana wa nguvu sana wa spidi kali ya dunia. Ndio mtazamo wa makafiri. Makafiri wao wanaona kwamba watu wanakufa si kwa sababu nda wao ushafika, ala amewaandikia. La, ni kwamba dunia ni mzunguko, dunia inazunguka tena kwa spidi kubwa sana. Dunia hiyo inazunguka watakaoweza kubakia katika dunia hiyo ni wale ambao watakaokuwa na nguvu ya kuweza kuhimili kishindo cha mzunguko wa dunia, au watabakia wasifu. Lakini yule ambaye ni mbovu, asiyekuwa na afya njema ya kujizuia, dunia ikizunguka lazima afe. Kwa hiyo wao wanasema mtu anakufa kwa sababu gari linakwenda kwa spidi, kwa hiyo kuna watu watapuruchuka na kuna watu watashika ile nguzo zake, paipu zake, watabakia. Huu ni mtazamo wa kipumbavu sana kabisa. Kama ni hivyo, mbona kuna watu wana nguvu sana wanakufa, na wengine wako hai wazee kabisa? Si hoja kabisa kwamba dunia iko katika mzunguko ambao watu wanashindwa kuzuia, ndio maana wanakufa watu wao. Bali kila mmoja, likuli ajalin kitab, kila kitu kimeandikiwa katika muda wake. Walipopinga masala ya kiyama Allah akasema hapana, kalla, kalimatu zajr ni neno ambalo hutumika kwa kukemea. Hapana, hapana, sivyo hivyo wanavyofikiria kwamba mzunguko ndio watu wanakufa barana ala kulubihim bali lishafunika nyoyo zao kutu kutu zimefunika katika nyoyo zao kwa sababu gani makani yaksibuna kutokana yale ambayo waliochuma katika maasi wanafanya maasi ya mengi nyoyo zimefunikwa katika maasi kwa hiyo kiama wao hawakiamini qala kathiru min almufassirin wengi katika mufassiruna kwenye aya hiyo wakasema ran huwa dhambu ala dhambi ni dhambi juu ya dhambi hata yasuda alqalbu, mpaka inafika wakati mwisho moyo unakuwa mweusi kutokana na mijizambi mengi. Qala Mujahid, Mujahid ibn Jabr Abu al-Hajjaj Makki al-Makhzumi akasema, mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas ibn al-Umma wa turjuman al-Quran, anasema huwa ar-rajulu yadhnibu dhanb, huyo ni mtu ambaye anafanya madhambi. Fayahitu dhamba biqalb, dhambi zinafunika katika moyo wake, thumma yadhnibu dhanb kisha anafanya tena dhambi, fayahitu dhambu bikalbi, dhambi zinazidi kufunika moyo wake, hatta taksha dhunuba kalba, mpaka madhambi yanafunika ule moyo wake, madhambi juu ya madhambi juu ya madhambi, mpaka moyo wote unafunikwa kutokana na madhambi yake mtu. Hiyo ndiyo maana barana ala kulubihim ma kanu yaksibun, bali nyoyo zao zishafanya kutu nzima zote kutokana na yale ambayo waliyotuma katika, katika maasi mbalimbali. mfano huo Allah anaupiga ndani ya Qur'ani ili waumini wawe mbali sana na kufanya maasiya mbalimbali nyoyo zao zisije zikawa na rangi zisijefika wakati zikawa na rangi وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متمك سما إن العبد إذا أخطأ خطيئة hakika mja wakati anapofanya dhambi yoyote ile nakatat fi kalbihi nukta hufanyika katika moyo wake kidoto nukta moja hufanyika katika moyo sauda kidoto cheusi faidha nazaa wastaghfara wataba sakula kalbu, basi wakati anapojivua katika dhambi hiyo akaleta istighfari akatubia akamsamehe ndugu yake akamtaka msamaha kwa lile ambalo mkosea, wastaghfara Allah, na akamtaka msamaha Allah, wataba akatubia kwa Allah, sakula kalbuhu, moyo wake usafika ukawa safi, kidoto kile kinaondoka. Lakini fa inaada zi, akirejea basi huzidi kufanya kidoto, akirejea tena huzidi kufanya kidoto, hata taalu ala qalbihi, mpaka moyo wake ute unafunikwa ule kwa mazambi. Wa huwa ran, na hiyo ndio ran. Ikifikia hali hiyo, hiyo ni hali ya ugonjwa ambao hautibiki tena, huyo mgonjwa tena basi, ikifikia tena moyo wake wote ushaziba wote, hiyo ndio ran. Baran ala qulubihim ma kanu yaksibun, hiyo ndio ran alladhi dhakara Allah fi kitabe ambayo Allah ameitaja ndani ya kitabu chake kalla, hapana, sivyo hivyo. Barana ala kulubihim makan yaksibu, bali nyeo zao zishafanya kutu kutokana yale ambayo waliyachuma katika maasi na maovu mbalimbali. Tiba itakayosafisha moyo wake huo kabla ya, ya kufunikwa wote ni kukithirisha Muislamu kusoma Qur'an. Ndipo naporejea katika siyar za watu wema waliopita nyuma tarahum yukthiruna alqira'ata alquran utaona kwamba wakikithirisha kusoma Qur'ani, pamoja na kwamba haitakikani kusoma Qur'ani kwa siku moja tu, basi kwa ucha Mungu wao watu wao siku moja Qur'ani yote nzima yote mtamekata yote nzima, na hofu sana, na kila anapoyosoma Qur'ani nam Qur'ani nampa mawiza Qur'ani nampa nasaha, Qur'ani namwelekeza, maana Allah anamsemesha wakati wote unaposoma Qur'ani. Yukallimuka Allah, Allah anakusemesha Muislamu na wewe unapoingia katika sala unamsemesha Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin kwa hiyo ukithirishe kusoma Qur'ani ili moyo wako upate uwe safi jambo jingine la kusafisha moyo ni kujitahidi kuondosha kiburi katika moyo na mtu hakuna mtu ambaye amesalimika hata hata kiburi chembe hana lazima utakuwa na kiburi yapo ya mbali. Vipi mwenzangu, uko wapi? Sina ah, mfuate baadaye, fuate baadaye. Chembe ya mbali chembe ya mbali. Wengine anaweza kumdharau mtu kwa upande wa kielimu, ah, amna kitu, mtupu kabisa, maneno mtupu kabisa, na wengine atasema mbele za watu mtupu kabisa, amna kitu pale. Ya Allah, kasawa kasawa, ubara ajilazimishe ule moyo wake kuwe safi, kuwa na husnu dhani ala akhihi, amdhanie muislamu mwenziwe vyema hata ikiwa namuona amefanya makosa ya waziwazi amzanie vyema ah, hawezi kufanya vile akuelewa tu amdhanie vyema au kwengine kaona ah, ndio usawa vile anavyoona ndio kaona upande wake ndio usawa lakini amekosea ndugu yangu amekosea usimzanie kwamba ah mtu bwana basi tena basi tena simzanie hivi ukiwa na muamala mzuri na ndugu zako wote kabisa na ukikithirisha kusoma nyenendo za watu wema manabii masahaba maisha yao yale mazima walivyokuwa wakiishi kuanzia asubuhi mpaka jioni maisha yao ukajipamba na akhlaki njema basi naam moyo huu utasafika na utakuwa safi utakuwa safi kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala